Cioccolate, ciocco cioccolala, ciocco ciocco tete, cioccolate, cioccolate. txokolateari buruzko proiektu bat landu dutela ustaitzeko ikastetxe desberdinek eh, azken ikasturtean, baliatuz ere tolosa kipuzkoako erriarekin ustaritzek duen senidetza eta gai aman komun bezala txokolatea ere baitute. Lore aristizabal erriko etxeko senidetza zarduratzenen hautetxiak errandaukun bezala. Hori bai, uh, historian kokatuz, eh, tolosan eta ustaritzen uh, txokolateak bere, uh, garrantzia, eta horren inguruan nahi izan dugu beraz uh, lanketa bat egin gai hori amankomunan dugulako. Uh, nola asiziste lanuntan, zer zen abiapundua edo... Uh... Nolaz, dintziste horretarat, behar zela lan bat egin eskolekin? Hori ikasak du bultzatu, uh, ikas baita senidetze elkarteko uh, kide bat, oartu zen beraz uh, eh, historioan bai ustaritzen eta bai tolosan garaian uh, txokolateak ukantzuela bere aktivitatea, naiz eta gaur egun ustaritzen galdu dugun eta tolosan aldiz uh, mantendua den, eta interesgahia atxematen zuen ondurioz uh, jarduera pedagogiko batzuen antolatzea gai horren inguruan, eta guri uh, oien proposamena biziki interesgarria iduritu zaigu, baitzen hori aukera um, senidetze hori aipatzea uh, eh, ikastetzen uh, eh, bitartez. Odean, ze maneratan eh, gauzatuko da senidetza hori izanen da zerbait emengo ikasleak eta tolosakoen artean? Hordan, hor egia aurten izan da gehien bat eh, ustaritzeko eh, ikastetxe eh, elebidun pribatu publiko eta ikastolen arteko uh, elkar lan hori eta jemantze hori, eta jadanik hori uh, biziki puntu baiko jai izaten da lortua izan baita elkar lan hori. Bigarren urratxa izango da, saiatzea ustaritzen egindako lan hori tolosakoekin partekatzea. Beraz, eh, hor izanen dugu, elduden ikasturterako gogoetatzea nola, nola lan hori eh, aurkeztu eta tolosakoekin eh, partekatu. Jakinez, ala ere, asirako lotura eta ikasek hortan bere asirako lan ahionagitu zuen, hartu zuten tolosako txokolategiaren gogo lotxategi, eh, txokolategiaren bideoa, euskaratu zutena, eta hori izan da, azkenean lan horren eh, abia puntua, eh, ala, eta hori dugu euskarri haman komun bat. Justoki, ikasiko anez uh, dufok, reten hauku nola abiatu den proiektu hau? Bai, bi urte, eh, herriko etxeak, usteitzeko herriko etxeak parekatzea e, berpiztu duela eket, eh? e, ustaitze eta tolosaren artian, e, ikas hemen e, finkatua baita, kokatua baita, parte hartu dugu mugimendu hortan, e, e, zerbait atxeman behar bai genuen eskola munduan, eh, lantzeko, e, pentsatu dugu e, txokolateaz zerbait e, e egin zitekela, e, ba, lehenik han txokolategi famatu bat baita, gorotxategi familiarena, eta jende euskalzalea da, eta bestalde eh, iparraldean badakigu txokolateak ere baduela lako importantzia, ez bakarrik bai eta txokolatea landu dela, eta lantzen dela beti barnekaldean ere, eta kotxea e, Alors, zergatik olako gaia, eh? e, txokolatea denen eh, gustuko gaia izan daiteke eta enzina eskola jarduretan ere aixe lanzen albaita, izkuntzaz gain eman dezagun eh, matematika, historia, geografia, teknologia eta ekonomia sailetan e, horren bidez jarduerak egiten albaitira. Henik jenkoek zuten kakaua kontsumitu, eta ondotik jendek berdin egin zuten. Hiru mila urte badu horrek, eta ez da geroztik deus aldatu. Txokolatea jastatzen duena, jainko baten pare bilakatzen da. Baina uste dut dokumental batetik abiatu zireztela, eh? Bai, e, Arrafa Gorrotxategiren e, ezagutzak e, egin genituen, e, dula bi urte, e, e, Gorrotxategi txokolategile famatua da, tolosan, eta hak utzi dizkigu gaztelaniazko e, Eh, dokumental baten egiteko arrex edo eh, irudiak soinuak eta han e, gaztelaniaz egin bait zuen eh, lan hori dokumentala eta guk pentsatu dugu euskaraz egitea eta ahamoldatu dugu beraz ez da bakarrik itzulpena aldudarrak bide horrekin eh, montatu dugu. Eh, zerbait, hugoi eh, minutukoa dena, eta pentsatzen dugu, osatzea, eh, aurten, badugu eh, ustaitzeko herriko etxearen eta euskal kultur erakundearen diru laguntza, eh, parte baten egiteko, hori, eh, iparaldeari doakionez, eh, beraz, eh, hemengo eh, errealitatean eh, oinarrituz. Eta hola, dena oro bat presentatu gogo dugu, eldu den urtean, beraz, dokumental hori, ah, euskal herri osokoa litakena. Eta ikastetxetako gazte horiek entzuna entzin, eliz die ikasekoak ere, gaiten dauku, noren artian eh, eginden eh, lan hori? Beraz, eh, lau ikastetxek parti hartu zuten, Arronzako Eskola Publikoa, San Vicente Eskola Privatoa, ikastola eta kolegioa, San Frances Xavier kolegioa. Voilà, eta beraz, bildu, bildu gira eta, eta proiektua montatu dugu elgarrekin hasta penetik erresa izan da ez, gero gai batekin eh, proiektu bat erabaitea. Bai, biziki eh, <laughs> motibatuak ginen, zenta txokolatea e, erakargarria da, eta, eta aurrek ere maite dute, eta beraz errezetak egin zituzten, eh, eta gero parte hartu dute haien, artean, errezetak, jokoak, horren inguruan. Ondarrentzek pedagogiarako uh, tresnak sortzen dituzue. lotu lotura bat bazen biztan dena, horako lan bat eramaitearekin, ekartatzen zauzue, hola, ikastetxe desberdinekin denak aman komunean emaitea eta lan egitea denak elgarrekin? Ba, holako proiektu batzuk okan genituen, bai, e, eh, bara, gero... Eh, adibidez uh, idazle baten eh, inguruan edo e, baina hemen ustaritzen uh, lehen aldia da uh, zerbait egiten dukuna eta eta polita da. Mhm. Eta ikusi guzie nahi kidea bazela ere, erakaslen partetik? Ba, bai, go, gero beti uh, bizikilan dira, baina eh, bai, maite dute eta gainera e, e, ikusten dute aurrak motibatuak direla eta, eta zerbait ekartzen du, bai, hori segor da. Zubaten burako lana izan da, hasi zireztenetik? Duela urte bat baino gehiago, hasi, hasi ginela, eta beraz, uh, bai, uste dut, 2000 eta amaseiko apirilean, egin genuen gure uh, lehen birkura eta eta voilà, eta behar bada be eh, ondoko urtetan ere eh, segituko dugu. Lehenik arguntzako ikasleen ganat uh, joan izene mikroaren luzatzerat. Egunon gugira arguntzako zebat eta zebiko klasea. Arguntza ustaritzeko hauzo bat da. Txokolatealen sekretuak aipatuko ditugu urtean txokolate motak esberninak bastatu ditugu. Onak ziren txokolateak? Bai. Zein duzu geienik maitezuk? Uh, eh, txokolate xulia eta belza. Esnearekin ez? Ez. Errezetak egin ditugu. Aya, zoin errezetak egin dituzue, Lora? Txokolatezko eskaleak, Txokolatesko boi eta txokolatezko biskutsa. Kantu bat ikasi dugu, zantzikitin, olarkiak ikasi ditugu, esko joko bat ikasi dugu. Baionako eroskal muxeroa bizitatu dugu. Zantzikitin, zantzikitin, hibiltzen dire, elor joko, egiten da txokolatea? Kakaoarekin egiten da txokolatea. Nundik eldu da kakaoa? Ameriketatik eldu da kakaoa. Baina beste lekuetan atxematen da ere adibidez Afrikan. Nun atxematen da kakaoa? Kakao handoan, kakao arbolan, atxematen da kakao fruituak, kakao babak dira biltzen. Nun egiten da txokolatea? txokolategian egiten da txokolatea. Nork egiten du txokolatea? Txokolategileak du txokolatea fabrikatzen. Zenbat txokolate mota bada? Txokolate mota ainitz bada. Txokolate xamina, kakaoa, aziak, bakarrik ditu beste deusik gabe txokolate beltza, esne txokolate, txokolate xulia, txokolate urekin, sukaldeko txokolate. Zendira dira txokolatearen alde honak? Txokolatea eh, biziki goxoa da, hainitz mota bada. Energia hainitz emaiten dio gorputzari. Eta zen dira txokolatearen alde txarrak. Txokolateak loditzen du bizio bat da jaten azten bagila jaten segitu nahi dugu. Arguntzatik joanen gira beste ikastetxe batetarat, nun gira hemen? Hemen gira joan doni bisintxua eskolan, ustaritzen. Egin dugu uh, txokolatea. Be, estenzak, uh, e, e, ikasteko txokolateren uh, gainetik nola asiziste, zer egin duzue lehenik? Antion txokolate gilat joan gila, espeletan, txokolateak joastatu ditugu, han? Onak dira? Bai. Euskal Museora joan gila, tresnak ikusi ditugu. Ula eta azukrearekin uh, jaten zituen uh, txokolatea. Podra batean eta imaiten dugu azukrea eta ula eta gelo uh, nasten dugu eh, eta gelo uh, idatzen dugu. Ikusi dituzi tresna batzu ere, xokolata egiteko? Lehenengo tresnak ziren, nola, nola kraskatzeko eh, kakao babak, lehenengo tresnak ziren. Hale, Joni, zuri, bat, bi, eta idu. Arteko txokolati belza eta oliboa, uh, eh, urtarazten ditugu. Untxa, binen duzu beste baina? Ez duzu dudatu behar, eta eh? berda, gorpez. Urtarazten. Azteko txokolate belza eta koko oligoa urtarazten ditugu. Bikain. Ondotik zer egin duzie? Egin dugu errezetak eta jastatu dugu. Eta errezetak eh, tipi heli uh, eh, oparitu ditugu. Txokolate desberdinak uh, jastatu ditugu. Badira desberdina initz? Bai, bada beltza, xulia, bada txokolate esnea. Zoin zure maitatuena? txokolata esnea. Errezetak egin ditugu eben eh, e, eh, etxean eben eh, egiteko berriz eta ikasteko. Deia bazinakien egiten ez etxen? Bai, me ez Eta ele gelo uh, ahuntzeko eskolalekin mesuak eta errezetak partekatu ditugu. Ez ziren berdinak? Zuek egin dituzenak eta aileak? Ez, ez dute, ez dugu egin berdinak. Eta gelo, zientzietak ikastugu um, zen den nundi nondik taolidena ah, da, euh, euh, euh, eta hori dena. Ah, nondik etortzen da, ekual, andoa, uh, berda, belo uh, izan uh, kakao ondoa onditzeko eta izetasuna initzerea. Hemen Ez. berda, uh, ogeita bos gradu uh, depesatu. Eta tout gelo Eta filmak eta egiteko, eben txokolateak saldu ditugu bazkoko. Odean, egin dituzi esan txokoletak? E, eh, zer, zer biskotsak edo zer txokolete tipiak? Zer egin duzie? Txokolatezko biskotsak zilen. Zen krema ele eh, edo musea. Eta nun txaldu dituzie? E, merkatuan. Merkatu bat bazen e, e, Elisaren Bazen merkatu bat eta klase guzia egiten zuen zerbait eta gu txokolatezko biskotxak ere saldu ditugu. Errezetak, Errezetak, norbaitek errandu, errezetak egin dituzuela eta zer egin duzio horrekin? Ez dila oinu uh, eh, uh, eh, presentatuak, behinan egin ditugu. Bazen eh, esne uh, txokolate musea, txokolate krema, txoko krask txokolatezko hilabiak ia, txokolate bizkotxak. Oda, zer egin duzi horiekin? Ados, errezetak eh, erran dituzu, hemen zer egin duzi? Filma izan gira, eh, kanal dute uh, pasatuko gira. Errezetak egin dugu eta ekifilmatu du uh, errezetak. Beraz, kanaldu den filmatu dituzie. Telebistan pasatuko ziste? Bazilean ba, bikamelak eta uh, mikro batzuk, me biziki... Erresa, me, me um, Tekstua gogoz edo paper batekin? Uh, gogoz ikasi dugu. Eta tanpatzen gilalik berriz euh, hasi euh, gila gelo euh, ongi egiteko. Filma entzin, eben klase kasean, eben presentatu dugu lehenik. Ah, Entxegoak kamera gabe. eta uh, esen grabe zenta gelo uh, eki egiten du euh, montaj bat. Eta nun ikusten halko dira filma horiek? Interneten kanal euh, dude. Eta interneten kanal dude berda eman errezetak. Zuei horrein! Bikain! Txagin edo? Bai. Txokoleta! Ah, ah, ah, Nik bat du txokoleta! E, eh, e, eh, e, eh. biziki dugu maite! i, i! Eretzat ez da hasi, oh, oh, oh, nina inuke gehiago, u, u, u, gena bukatu zaigu. Nungira hemen? Uztaritzeko ikastolan. Eta ze gelakoak? Bosgarren hortekoak? Zer egin duzue? Uztaritzen sokoleteria frango baitziren, horri buruz lan bat abiatu dugu. Lehenik geografian landu dugu. Erakasleak egiazko kakaoak ekarri zituen eskolara. Ondotik, klimak landu ditugu, klima tropikala behar baita kakaoa pusarazteko. Bestalde, txokoletaren jatorria eta bere ibilbidea europaraino landu dugu. Orduan, txokolateari buruz eman bat montatu dugu. Egun batez gure laguna lusi biziki eri omen eta sorginak ejanik xokolatea erremedio biziki hon bat zela Amerikara buruz abiatu gira. Lehenik, Luisan aldera goaz, baina ez dugu ezeratzen Ondotik, Kuba alde mura, baina hor ere ez dugu deustopatu. Orduan, Mexikora joan gira, baina nan ere ez dugu deus kausitu. Eta bukaeran, Brasilia erian, xokoleta aurkitu dugu. Baina bitartzean, Lucy jadanik sendatua zen eta xokoleta denen artean jan dugu. Egu matez banginen babak sekatzera, hei, Amerikara beste lujalde batera, hei, Luisiana kubara da zenbat galdera, hey, Mexiko basatuta Brasilia aldera, Mexiko basatuta Brasilia aldera. Bidaia egin dugu babak sekatzeko, hey, indarra dugu dantza egiteko, hey, humore zostatuta kantu zaritzeko, hey, guzia egin dugu lusi sendatzeko, guzia egin dugu lusi sendatzeko. Etxera sartu gira babak eta guzi, hey, eta guk ez dugunai bera hola utzi, hey, itzuri gire guk dugu ikusi, hey, jadanik sendatua dagoela lusi, jadanik sendatua dagoela lusi ikastolakoekin ginen, eta azken parte untan ustaitzeko beste ikastetxe batetarat uh, joan gira, non gira hemen? Uh, eh, SFX kolegioan. Ula, zer gana idu horrek, SFX? Uh, eh, François Xavier eta kolegioan. 6 begelan. Hordean, egin duzue proiektu bat beste eskolekin ustaritzen, zer zen proiektu hori? Book trailer. Zelen eta uh, eh, eta txokolate lantegia liburua ilakorri dugu. Zer da book trailer bat? da film eh, tipi bat, fean presentatzen dugu uh, liburua. Uh, emeia emaiteko liburua ilakortzeko. Filma bat egiten da, nor dira hor minzo mintzo kamera rena intzinean? Bea gu gira eta gu e, egiten, egiten dugu uh, pertsonaiaaren uh, eta presentak hartzeko euh, liburua? No, nor ziren nor. E, bakotsak bat zituen uh, beren uh, jola? Augustus Glup, mutiko bat, aur bat, uh, urrezko txartela atxema egiten du eta biziki lodia Maite du diatea berak? Bai, uh, txokolatea. Nik uh, Violet Beauregard, txikle zalea naiz eta hainitz uh, maite dut uh, txiklea. Verruka salten nintzen, uh, da neska bat biziki uh, da. Dena, badu, nahi, du zerbait eta badu. Ezagutzen zinuten, zuek filma, ikusia zinuten denek? Uh, bai ikusi dut eta frantzesaz ikusi dut eta biziki uh, maitatu, dut. Uh, obeda irakurtzea edo filma ikusia berdina da edo piskat desberdina da? Nik irakurtzea zenta detailak eh, gehiago badila eta komprinitzen dut gehiago. Abai? Ah, bai. bai. Eh, nik filma zelen eta frantzesez eh, da eta uh, libulua euskaraz pixkat uh, ezberdina, ezberdina da. Egin duzelarik uh, book trailer hori hor inspiratu zizte pixkat filmatik edo zinez liburuan behar izan duzu egon? Uh, filmatik eta liburuan pixkat dena... Bai. Na dugu. Eta hile hartu dugu uh, musika, be filmaren musika, bai filmaren musika hartu dugu ere. Be historio guziak ondatzen da? Ah. Da uh, pi, uh, bilduma um, uh, dugu, e, emaia uh, emaiteko jendeari. Importantea emai, e, emaiten dugu uh, be buk trailerretan. Mm. misterio bat... Um, usten dugu uh, emeia emaiteko. Eta tekstua nok idatzi du? Begu uh, eh, idatzi dugu uh, gure hitzekin eta gero uh, texa be uh, zuzen dudu testua. Rakasleak. Eta soiten aldugu edo beden entzuten aldugu ikatian diren entzat? Zuen buk traidera? Posibe da? SFX San Francesc Xavierreko kolegiukoak entzuten gintuen seigarrenekoak. Ba, undarrian lore aristizabal uh, ikusten dugu, hori ikastetxe guzien artean posible dela olako proiektu haman komun bat egitea, eh? Be hori da, azkenan bai bai eta nik atxematen dut benetan proiektu horren uh, indaja hori izan dela, da elkartze hori, elkar hori bai erakaslean artean, eta baita ere ikasleen artean eh, izan baitira um, urtean zehar eh, GZ trukaketak, uh, eh, olako jokoak oien artean, eta beraz, uh, bai bai, onge, onge erakusten du uh, lan hori uh, posible dela uh, gai haman komun bat identifikatuz geroz. Azken gauza bat, ideia ona zena uh, egitea hau uda entzin, txokolate jastaketa eta hori guzia? Bai, ez, ez da ideia ona. <laughs> Zobat kilo? Ha, ez hori ez guze ez, ideia hona da, bai, txokolata oso turte osoan zar jaten dela. Kakaoa, kakaoa, kakaoa, lekin egiten da txokolatea. Txokolate zulia edo urrekin, maite dut jatea ene lagunekin. Beltzaile jaten dut ogiarekin, goizean edaten dut esnearekin. Paskokoa, holtze eta oiloak, txokolatezkoak, dena goxoak. Kakaoa, kakaoa, kakaoa, lekin egiten da txokolatea. Eskerrak eman kizununtan entzonditu eh, zuen eh, aguntzako eskolakoer, olerki ipuin eta kantu ere baitzen hauenak, jondoni bisintxokoak, San Javier abierkoligiokoak, ikastolakoak, baita ere beren handelinoak, eh, Teixa, Maiana, Mirentxu, Ainamari, Pantsin, besteak beste, eta ikaseko Ainez Dufo eta Eliz Die, Uztaitzeko erriko etxeko lore aristizabal eta ilunpeko lana eginduten kanaldu dekoer besteak beste.